أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه حماة الحق ونجوم العرفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أقسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا سبحان Biz bir pişnahat bar diýipdik. Bir jaý bejermeli, bir pişnahat berlipdi. Gapdalyndan-da ýoldaşymyz aýdypdy, Aý, näme kelläňi agyrdyp börjek, sen kärgeri ýetmeden çüým dünýä geleňak diýip, hoş geçireýin diýip, saňa şeý diýýä. Sen otadan behterin pişnahat berlip otyr, saňa behterin şaraýat bilen oýda şeý diýip otyr. Indi şu jeresede men sizden soraýan, täsmimiňizi tutduňyzmy? Ýa bu gün hoş bolupdy, ertir betbagtyny kabul etýeňizmi? Insan agyl adam öz bilýä haýsy birini intihap etjegini, haýsy biri şoň nefine dün öz bilýä. Eger tesmimiňi tutan bolsaňyz, şeytanın waswasalaryndan da auzu billahi mineşşeytanirracim diýip Allaha penah getiren bolsaňyz, indi şu waswasalardan men nejat berewer diýip Allaha penah getiren bolsaňyz, indi işimizi başlamaly wagt bolupdy. Biz şu jaýyň başyna barmaly indi, işi kabul etmeli, işi boýun almaly. Barypdy indi başlamaly. Hop, şu işi başlamahak ýöne näme diýdik, biz kör adam ýanakda gurja baryp başarmaýak. Äwwel bir depderçe goýupdyr biziň öwmüzde. Şu depderçäni mutala et diýipdir. Meň bejerjek jaýymyň nagşasy näme, näme mesalihine gerek, sen nä form işlemeli munda? Işiň, zadyň, saat karylaň, zatlaň, näjre, näjre hemme zat açyklagly şu depderçäň içinde. Äwwel şu depderçäni okymaly. Bäs biz bu taýda äwwel şu depderçäni mutala etjek bolup otyryk. Şu depderçäň içinde näme ýazyk, şony düşünjek bolup otyryk. O depderçe-de näme biziň şu öwmüzdäki Kuran. Şu Kurany Allah Taala bize goýupdyr. Eý bendäm, şu Kurany oky, şu Kuran defterçedir. Şu jahanyň nagşasydyr. Şu jahany her zady nirde durmaly, şony aýtýandyr saňa. Piliň nirde goýmaly, arabaň nirde goýmaly, bu beýleki wesaýyllaň nirde goýmaly, nirä näme urmaly? Hemme zatly aç gylagylja, bir ýere symaň urmaly bolýar, bir ýere geç urmaly, bir ýere sen urmaly. Hemme açyklarja şu kitabyň içinde. Ar-Rahmanir-Rahimdirin men. O taýyny ýadyňa salyp goýýar. Her ýerde hata etseň diýen men bagşlaýandyryny ha sen diýýär. Bir zatlaryň hemmesini men berip durandyryn diýýär. O taýyny ýadyňa salýar. Nygmatlaryň hemmesini men berip durandyryn diýýär. Onda ýadyňa salýar, men diýýär ahyrda padaşda berjekdirin saňa diýýär. Musulman adamlara indi Hudaý bilen garardat ýazyşan adamlara bu hedayet. Saňa ýol kökezýär falan. Än nirde näme iş etmeligiň ýol kökezýär saňa. Eý näme jaýyň mysal ýanyk. Än nirde sen gurmaly, nirde geç gurmaly, nirde sen çukur bolýandyr, nirde guýa bolýandyr, habardar bolmaly hemme zat saňa açyklap aýdypdyr. Bäs näme bi Bize bir rahnama. Indi şu rahnamany kim iberipdir saňa? Hudaý iberipdir. Hudaý saňa rahmet ýüzünden, minnet ýüzünden şu kitaby iberipdir rahnama diýip. Biz şu Hudaýa biz sygynmaly, sygynanda soňra şu Hudaýyň ady bilen başlamaly şuny. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Müşrikler o wagtlar kän ezýet berýänmişlikler. Aý sen özüňden aýtýaň bu kepleri. Kuran diýip duranyň pygamber Hudaýyň tarapyndan boljakmy? Sen pygamber boljakmy? Adam wapyşyp durmy? Saňa da Hudaý zat iberip diýip şuny ýaly ezýet berýänmişlikler pygamber salama. Şonda pygamber salam şitade şuny aýtýa. Kul law şa Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adrakum bih. Allah taala pygamber salama aýt diýe. Kul aýt eý men habibim. Şundan öňünçä, şu Kuran inmeden öňünçä 40 ýyllap siziň araňyzda ýaşadym men. 40 ýyllap Muhammede Amin diýip at gazandym. Hiç wagtda ýalan allamaýan, näme amanat berseň, amanatyny saklaýan, näme köp aýtsa üstünde durýan, äht baglasa üstünde durýan adam bolup tanaldym men araňyzda. 40 ýyllap şeýdip ýaşadym. Efela taqul aý akl etmeýäňizmi siz? Eý bir kelläňiz işletmeýäňizmi? 40 ýyllap men şu wagta çenli ýaşapdym araňyzda. Şu wagta çenli nädip şu zatlar okymapdyryn? Nädip indi okyp otyryn şuny? Pes maňa Hudaý iberip otyr. Eger men şony öňçe bilýän bolsam, özümden bolsa şu wagtda aýdyp bilýärdim ki, şuny nädip aýdyp bilmedim? Özüňizde men tanyp otyňyz hiç wagtda allamak. Bir aklydaňda diýip, Peygamber salam aýtdy. Pes muny Hudaý iberýär bize. Peygamberin kefi de, feriştäň kefi de, jynyň kefi de. Ýa bir Irandan bir patyşa e, danışmandan kepide. Bi Allah'ın yerleri, asmanlary tamamen mevcudat şu dünýäni ýaradyp goýan Allah'ın iberen kelamy. Şu Hudaý bize ey benden men seni şu ýolda goýandyryn, seni imtihan etýändirin, birden de sen azaşyp gidama diýip ýol kökünmeden üçin iberen zady bize. Öz kelamy şu okyp duran zadymyz Hudaýyň kelamy. Şony iberen Hudaýyň adyny tutup durýok. Hop, indi geldik, indi biz işi başladyk. Işiň başyna bardyk. Hop, indi bize abzar gerek. Ammaryň içinde abzarly bar. Abzarlaryň içinde amala pil bar, araba bar, näme bar? Biz atlar indi sen baryp aljak bolsaň, ammaryň agzyna barmaly. Ammaryň agzyna baranda bermeýär saňa. Näme diýip seni kim iberdi? Eýem senden soraýar. Şoýda näme etmeli sen? Şoň eýesiniň adyny aýtmaly. Eýesi kim jaýyň? Ä şu alemi jahanyň eýesi kim? Hudaý dämi? Hudaýyň adyny tutmaly sen. Dünýäde her zatdan istifade etjek bolsaň, her iş etjek bolsaň, sen tamam iş gadam goýup görüşiň, şu ýer, asman hemme zat Hudaýyň mahlugy bolsa, Hudaýyň mulky bolsa, Hudaýyň maly bolsa, tamam zatla Hudaýyňky bolsa, sen bir gadam artjak bolsaň, bismillah diýmeli dämi? Şoň Hudaýyň mulkunda sen gadam ardyp otyň. Goý ýer bilmeli sen kime hytmat etýeniňi. Ýer näme diýýär saňa? Men diýýär, şu Hudaýyň hytmatynda men halygym, hemme zadym Hudaý diýýär. Sen meni Hudaýyň ady bilen istifada et diýýär. Dem aljak bolaňda hatda bismillah almaly diýip şunýak ulamalar aýtýar. Hatda diýýär, nahar iýip durkaň her lokmaňa bismillah aýtmaly diýýär. Näme diýip, şonda sen her lokma ýeke iýen Hudaýyň mulkundan istifada etýän. Hudaýyň goýan zadyndan istifada etýän. Hudaýyň adyny tutda bereket siňsin şoňa diýýär. E, o zatla e, şu Hudaýyň söýen bendesi, Hudaýyň garardadyny kabul eden adam men muň janyna aş bolmaly, derman bolmaly diýip aýtsyn ola. Neýinki oňa dert bolaýyn diýip aýtsyn. Lokman iýende bismillah diýsen janyňa aş bolýar, şifa bolýar. Bir ýeri mysal ursak şu wagt, hemmäňiz bilýäňiz ýer ekmäň näjiredigini. Bir adam barýa, kişawärzi etjek, bir mukdar ýeri bar, sada näçekler ýer. Hop, indi bir traktor alýa, awvel ýeri sürýä, ýeri sürüp de ondan soňra muňa bir gowja tahty geldimi, otam tokmun sepýä, kut sepýä, säm berýä, hura işim ýok. Ahyrda da meni ormal wagty bolup, orup da alýa dänesini. Şun ýalak bir işde bolýa. Inni, şu kesawer zadam, şu taraktürünün üstüne minip de ýer sürüp beren adam, şu tohum ýeriň eteginde näzire bolup şun ýalak şu dänäni, näzire bolup bugday bolýanny, näzire bolup arpa bolýanny bilýemişi. Näme işde bolup durşuna şun ýalak bir üýtgäpdi, birden de şundan bugday bolup çykýa, arpa bolup çykýa. A su bermeli wagtynda zadynda şu su näme iş etýänini bilýemişiňa. Näforum bolup suşuny şeýdip gögertýä ni günüň meselem yşygy näzire şuňa peýda etýä gyzgyny näzire peýda etýä şu zatlary bilýämi ýa kut bereňde näforum meselem şuňa tagziýe bolýa hiç haýsyn bilmeýä ki şulan ýa meselem o adam gelip öz zor bilen haýt däne men sen ekdim indi sen gögerde çyk diýip çykaryp bilýämi şuny Hiç haýsy öz elindäki. Allahu tebaraka we taala sure Wakada aýtýar, Ekýän zatlaryňyzy gözläň diýýär. Şu ekýän zatlaryňyzy siz gögertýäňiz, biz gögertýäkmi şony diýýär. Şu e-, eken dänäňi, tohmuňy sen gögertýäňmi, men gögertýämmi? Eger sen gögerdip bilýän bolsaň, şony kut bilen sen bilen alyp bilerdiň. Käde ýylda görýän behterin kutlar, behterin sämleri berýän hiç zat alyp bileňok. Estada belli bolýar ki, näme? Hudaýyň mulky şo. Şeý diýip aýtdy diýe, şonda ýagyn ýagyp başlady diýe, indiki jyma çelin ýagdy diýe. Indiki jyma çelin ýagyn ýagdy diýe. Ozam ýene biri geldi diýe, indiki jymada ýa Resulullah, indi bir ýagyna bizi elden aýryp barýa. Ýolumyz hemmesi kesilip ýaty, mal-garalarymyz ot gögeremek, ýagyn ýagyp dursa ýekseri ota da çykyp bilmeýä, düze de çykyp bilmeýä, o mal-garalarymyz heläk bolup barýa, öýlerimiz ýykyp barýa bir ýagyn. Ýa Resulullah bir doga et, aýylsyn bir ýagyn diýip aýtdylar diýe. Şonda Peygamber Aleyhisselam aýtdy, "Eý bar Hudaýa, ýagyny biziň üstümize ýagdyrma, döwreklemize ýagdyr, daglaň başyna ýagdyr, ot gögerýän ýerlere, baglaň düýbüne şu taryk ýagdyr" diýip aýtdy diýýär. Şonda aýtdy şu rawy, "Men gördüm, bultla diýýär, eýne bir adam köýnegini çykaran ýanak şeýle Medinäniň üstünden açylyp diýýär, döwregini gabap durdy, eýne bir kelläniň üstündäki papak ýanak, topbaç ýanak bolup durdy" diýýär. Dünýäde sen gözüň görýän zadyň her gaýsynyň gözde bir şahytdyr şu Hudaýdan üçin, Hudaýyň barlygyna. Şularyň hemmesi Hudaýyň mulky bolan soň Hudaýyň şahydy bolýar. Wa fi kulli şeýin her bir şeýde, her bir zatda ba, lehu Hudaý üçin aýatun bir aýa wa, bir nyşana wa, her zady sen görýän bir nyşana şi. Tadullu ala annahu wahidu. Delalet etýär, şu aýtýar ki, bize näme şu Hudaý bir bardyr. Hiç on şerigi ýokdur. Biz Hudaýyň gapdalyndan gelipde biz hukm edip bilmeýäris hiç zada. Başardyk hukm edeýli şu ýeriň ýüzüne. Başardyk öz ýerimize hukm edäýli biz. Öz janymyza, öz bedenimize hukm edäýli biz. Ey, men bedenim merizde maha sen diýip hukm edip bilerikmi? Hukm etýäň-de sen merizlemän durýaňmy? Janymyzy hukm edip biljekmi? Eý janym sen çykma-ha, meňkä sen diýip. Öz janymyzy hukm edip bilmeýek. Bas näme dünýäň ýüzünde tamam zatly Hudaýyň mulky, hiç musulman adamy muňa şek şübhesi ýok. Bilýä şu Hudaýyň mulkydygyny, indi sen istifade etjek bolanda şu Hudaýyň ady bilen bardy istifade et. Ýöne sen özüň eger iddia etýän bolsaň, men başarýan diýip iddia etýän bolsaň, Gagan men başarýan diýip iddia etýän bolsaň, bir däne ýylany şeýtdi ýeriňe düşürdi Allah gaýda süýredi. Eger sen diýeniň etse. Kiçijek zat ýogsam, başardan şu ýylany şeýtdi daňdalla. O düýe näzire şu heýkeli bilen gelip desen hytmatyňda bolup otyr, şu jagal ýylany sen öz hytmatyňa çykaryp bilmändiň. Wa minha ya'kulun ýasyl ondan-da etinden ga ýa-ki süýdünden zadyndan istifade edip ony iýele, içýele, şunýala istifade etýele. Şular hemmesini biz ygtyýarlaryna goýduk ki. Biz malik edip goýduk ki sizi. O ýerde etda edama ha meňki diýip. Zekat bermeli bolanda, wajibatyny bermeli bolanda, aý meňki kiwi. Ýeriň uşuryny bermeli bolanda, aý men zähmet çekdim, meň ýerim, meň malym. O garyp da gitsin özi işläp çykarasynda. Beýdip aýdama-ha, men goýandyr-ha ygtyýaryňda diýýär. Men senden çürim şuny peseldip goýandyr-ha, seň diýeniňden çykýandyr-ha. Özüň başarsaň şuny eýe bola, başarsaň gögertde çykar-a sen diýip aýtýar. Bas näme Allah seň ygtyýaryňda goýupdyr, hiç şek etmeli muňa. Indi o ýerde bize gyn gelmeli, o wazybatyny berjek bolamyzda. Gyn gelmeli. Ýarsyna indi şu wagt rawaç tapan zat biziň aramyzda hop adamla allanýa-da, adam diýen zat insan nesýandan alnan, unutýa, ýadyndan çykarýa. Käde wagtda ýadyndan çykaraýa, o pikir etýä, Hemme zat kanun bilen ýöriýem ha diýe. Ay ýagyny gözle diýe şu ýagyn ne haçan ýagýa diýe şoňa görä iş daýylda diýe. Ehtiyat gowy ha. Ýöne şu moretde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zat aýtýa. Bir wagt diýe sahabalar bir rivayet etýe. Bir gije Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ýerde gallyk. Ýagyn ýagdy şo gije diýe. On erti turamyzda diýip, Ýa Mesulam bize aýtdy diýe. Bilýäňizmi Allah Tagala näme aýtdy diýip diýe. Sen ýa Resulullah sen bilerin, Allah biler biz bilemizak. Şonda aýtdy diýip, Ýa Mesulam Allah tebarek we taala aýtdy. Men bendelemiň ýarty şu gijede geçen gijede kafir boldular maňa. Ýartyla Maňa kafir boldular, ýyldyza iman getirdiler. Ýartylarda maňa iman getirdiler, ýyldyza kafir boldular. Bu näjre bolýar? Ýartyly maňa iman getiripdi, a maňa kafir bolup, ýyldyza iman getirdi diýeni, ola aýtýar, hawa, aý, ülker dogdy, ýagyn ýagdy. O ýyldyz falan ýere süýşdi, şondan üçin ýagyn ýagdy. Ete gady şo bolup, ha. Ete gat bilen aýtýar, ha. Şo para Hudaý ýagdyr ýedinmeýär öz ýanyna. Ete gadynda şu ki, Şu ýyldyz ülker dogupdyr ýa falan dogupdyr ýa näme bolupdyr, şondan çürim diýe ýagyn ýagdy. Hawa şenasy aýtdy ýagyn ýagdy diýe. Hawa şenasy ýagdyr ýa muhadip ertigad etdi ha. Şun ýanyk fikretde o näme ýyldyza musulman iman getiripdi, maňa kafir bolandyr diýip aýtdy Allah Taala. Ýöne ol adam eke Allah Tagala ýagdyrýar, Allah Tagalaň emri bilen ýagýa diýip aýtsa, ol adam maňa iman getirip, ýyldyza kafir bolandyr diýip aýtýar Allah Tagala. Şi heý wara habardar bolmaly zatlaň biri. Olam ýartyla görýär şu wagt, hawa kanuny tebiýet şide diýýär, ýagyn diýýär, ýagtda bult geldi, ýagyn ýagt diýýär. Perişdäň sesi. Bir perişde bar, Allah Tagala bulutlara wekil edip goýupdyr şony. Şo perişde gygyranda ýyldyrymyň sesi şoň sesi. O zaman bark urýa, o ýyldyraýa, o ýyldyraýanda näme? Şoň bir şallagy bar, bulutlary urýa, şoň şallagynyň häki uranyny ot turýa, şoň ot diýip aýtýa. Şo bir ot jagazdyň diýe, şo diýip aýtýa, bir jarakga urýa, şo diýe o. O zaman muny aý boljak zatmy diýe, maskara etmä durýa muny. Näme? Düşünişmäni aýtýar şony. Ol hem Peygamber aleyhisselam hakykaty gurrun aýtýar. Ýaňky ýyldyzyňkyda-da şeýle hakykaty gurrun aýtýar. Ozam aý ülker dogansaň ýagyn ýag diýeniň müşkil ýok ki. Sen ýöne şony sebep diýip aýtsaň, Hudaý tagala şony sebep edip goýupdyr diýseň, onda müşkil ýok. Ýöne Hudaý ýadyňa düşmän, şoň özi ýagdyr ýemka diýseň, şonda dogry däl. Ýaňkyda-da şeýle, Pygamber aleyhisselam Eslet Allah Taala goýan zadyny aýtdy, ýogsam sen o gözüň görüp duran zada o bulutla biri-birine süýkenip şondan bolýar diýä, o muşkel ýok ki. Ýöne ony inkar etme. Aklyň çatmaýan zady inkar etmeli. Men aklym çatmaýar diýip, aý boljak zatmy diýip oturmaly. Sen aklyň çatmasa, akly çatýan adamlar bardyr. Olara görä boljakdyr şu. Esnäme Allah Taala şu dünýäni bize bir kanunla bilen, bir sebepli bilen goýupdyr. Muny pikir etmeli, hemme zat şu kanun sebep muhalif gözün görýän zadyny etikat etmeli. O fakat gözüniň görýän zadyny, fakat gulagynyň eşitýän zadyny etikat etýän adam ola heýwan ýanakdyr. Şon heýwan şu fakat şu hatda şu görýän zadyny anlanýar o, eşitýän zadyny anlanýar. Insana ýöne akyl beripdir Allah Taala. Şu akyl bilen o gözün görmeýän zatlaryny bilýär. Otada pygambar aýdypdyr, ferişde bardyr diýipdir. Gözüm görenak, ýöne aklym aýtýar, owa pygambar aýdypdyr, çyn diýip tassyk. Muňa men niýe şek etmeýän diýip aýtýar. Eger wagaz kanun şun etdi diýsek biz. Bir kanuna görä, tabiatyň kanununa görä diýsek, hop, şu ýyl meselem gelýär, bir näçe dana bult gelýär, bir falan wagtda, şon taryhda takwimde sen alamat durdy goý. Şo günde şo bult geldi, ýagdy. Gelen ýylda dagygan şu güni gözle, meselem şu günde bult gelipdir, o nädip ýagmady? Eger kanun şuny etgen bolsa, kanuna göre, tabiatyň kanununa göre, bir nädip ýagdy, o nädip ýagmady? Bir ýagsa o da ýagmaly, bir ýagmasa o da ýagmaly. Nädip şeýle bolýar? Bes kanundan ýokary bir kepleýän bolmaly, kanunlara hökm etýän bolmaly. Belki şu kanunyň özüni goýan bir zat bolmaly. Bir zat bolmaly ki näme? kanuny goýupdyr. Hatda insanyň öz ihtiýary baratly we ihtiýary baratly, meselem, oglan bolmaklyk gibi insanyň öz ihtiýary bilen bolýan zat. Ýöne şu taýda da insanyň özünden bir gudraty ýok şuňa. Allah tebaraka we taala şu mowlutda aýtýar: "Lillahi mulku semawati wal ard." Asmanlaryň we ýeriň mulky eýeligi Hudaý üçindir. Ýahluku mä ýeşä, islän zadyny halk eder, ýaradar. Ýehebu limen ýeşäu inäse, islän adamyna gyz berer. Islän adamyna gyz oglan berer. We ýehebu limen ýeşäu zukur, islän adamyna-da oglan berer, erkek oglan berer. Aw ýuzawwijuhum zukranan we inäse, Ýa-da islän adamyna-da dogry oglan berer. Birini erkek, birini gyz edip berer. Wa yaj'alu men yasha'u aqima. Öz islän adamyny agym edip goýar. Oglan bolmaýan edip goýar, hiç wagtda oglan bolup bermer on. Innehu alimun qadir. Tahqiq şu Hudaý hemme zady bilýändir we gadyr gudraty bardyr şu Hudaýyň. Qadirdir. Gudratyna şek ýokdur. Islän adamyna gyz oglan berer, Hazreti Zekeriýa diýeni Hazreti Meryemi saklaýar. Hazreti Meryem kim? Hazreti İsa'ň enesi. Äwwel gurruň äwwelinden başlajak bolsak, Hazreti Meryemiň enesi gelýän näme diýe? Ey bar Hudaýa, men garnymdaky eger erkek olam bolsa diýe, Maňa bir erkek oglany ber diýe, men şun mäbetde diýe hadym edip goýjak diýe, şoňa wagt etjek şu oglanym diýe. Şonda bir gitdi gitdi ýere omuň gyz oglany bolýa. Gyz oglany bolanda Allah Taala da aýtdy, gyz oglan bilen erkek oglan deň bolmar diýe. Bir hedef bar mundan. Indi Hazreti Zekeriýa da Hazreti Meryemi saklaýar şu taýda boýun alypdyr. Näme? Hazreti Meryemiň gapysyny baglap goýýarlar. Şu ýerde ibadat etýär mäbediň içinde. Hazreti Zekeriýanyň iýjek içjek zadyny getirip berýän adam. Hazreti Zekeriýa ýaşuly adam, heýwere ýaşy ýokarda. Ýüzüň döwründe diýip aýtýarlar ýaşyny. Hazreti Zekeriýaň benanatda agym. Hiç oglany bolmalydan. Agim zenana, hiç oglany bolmaly. Ýaşy-da ýüzüň döwereginde, ikisiniň-de şo döwerek. Hop. Bir gün Hazreti Zekeriýa Hazreti Meryemiň mesjidiniň içine barýar, otagynyň içine, hüjresine barýar. Otam görýär, mün Hazreti Meryemiň miziniň üstünde, öwünde bir miwala we bir paslyň miwasy-da, başga pasyllaryň miwasy, hamaly gyşyň güni bolsa, tomsuň gününiň miwasy bar munda. Gyşyň güni hem ala pyrtykar zat çykýan bolsa, muň miziniň üstünde hem ala garpyz bar diýip aýdaýyl, tomus çykýan zat. Şunýanak miwala bar. Hazreti Zekeriýa getirýär muňda zadyny, näme iýjek işjek zadyny. Hazreti Zekeriýa heýran galýar. Ýa Meryem diýip, Kale ya Meryem anna laki hada. Ey Meryem nirden geldi bu sana diye. Heyran galmaly zata özde. O wagt sertkana yok mu yanak bu wagtky pomadarlar o sertkana saklap şu wagt satyp otyla on yanakla da yok. Bir tomusyň zatlary näzir gyşyň gün sen tapyp otyň muny. Ya gyşyň zatlary näzir tomusyň gün tapyp otyň. Nirden geldi bu at dip aýtýa. Şuny Allahu tebaraka we taala Kur'anda bize näme bir film edip kökezýä. Bir zatlar düşündirjek bolýar şu adamlar. Bir dersler alyň diýe. Äwelki zadyn men şu zada bir zat aýtjak size. Zame ede fesadyň köpelýäni nämeden diýip biz haram lokmadan diýe. Haram lokma näzir döreýä. Haram lukman nezri öýe getirip biljekdi. Ýaňky Hazreti Zekeriýa bir zady öwretdi, biz ders berýär bize. Ya Meryem anna laki hada? Hazreti Meryemiň öz gudraty çatjak zada däşi. Tomusyň günüň miwesini gyşyň gün tapypdy. Öz başarjak zada däşi. Ey Meryem, sen ne başarmaýaň şuny? Ya sen daşaryk çykyp duran akşam getirer ýanak. Nirden getirdiň şuny? Indi bir zenana Görýä adamsy, aý günde işlese 25 minut bilen işle, edafa işläp de bilenok. Ýöne gitdi hem alyp günde 100 minut bilen gaýt getirip otyr muňa. E adamym sen 25 minut bilen aýly günlügiň bar, sen 100 minut bilen gaýt nirden alyp gelýäň diýip bir sorasa ştada, şu adam bir durar. Dogry ýoldan getirmeýän bolsa bir kut görer şu ýerde. Hä diýer bu hesap kitap bar o bu tada diýer. Men öýüme aňsatlyk bilen bir haramzat berip biljek ýar o diýer. Bir şun ýanaklat öýüňe gelende gaýry atly zat öýüňe gelende sorasaň ýan haram lukman öňüne geçýär. Ýa görýä meselem gyz oglan öz gyzy gidipdir günde bir jüre öň maşa gelýär. Bir de äberenak ony. E gyzym nirden alýaň şu egin başlar? Nirden alýaň sen bu zatlar diýse, şo ýerde bir gyzynyň hata etmekliginiň öwüne geçip biler şu. Näme bir hatala sen ähmiýet bermeseň, deňinden geçip gitseň şeýtdirip döreýär, şeýtdirip ulalýar, köpelýär gitýär. Hataň ýöne öwüne geçseň ýaňky ýanak bir sorasaň, Onda sen näme? Ýaňky haram lukmanyň dagdy öwüne geçip bolýar. Hazreti Zekeriýa Hazreti Meryemden şuny soraýar ki näme? Şu zatlary bize ýada berýär diýär. Şun ýanak bir zady gördüň sora diýär. Garg etmeýe zenana adamsyndan sorasyn, adamsy zenadan sorasyn, oglanlaryndan sorasynlar. Ogly birden de gidip ogurlyk eden bolamasyn, ey oglum nirden aldyň muny? Bir gyýyn zatda da, ýa bir tohmet de guraňakda, ey nirden aldyň diýen biljek bolýan şony nirden alanyny. Bir adam diýe Hudaýa takwalyk edip gelsin diýe başga aýat aýtdy muny. Allahu tebaraka we taala şoň hesap etmeýän ýerinden bir gapyjyk açyp goýar, şoň ryzyk gelip durar diýe. Bi Hudaýyň sözünden çykmasaň, Allah taala taň bedewine hesap ryzyk berer diýe. Şeý diýende Hazreti Zekeriýaň zehinine bir zat geldi ha, bir zat ýada berýär Hazreti Zekeriýa. Hemmesi noktadyr ha Kur'anyň. Näme aýtsa bize bir nokta bir ders berýär. Şunda Allah Taala şu hikmetini, şu gudratyny ýada salýar. Kanunlar döwýär bu gudrat. Kanun 55-den soňra zenana ganymat bolsa oglany bolmaly. Ýüz bir zat ýaşapdyrlar. Bu adamda ýüz bir zat ýaşap, täze zenanada agym. Hiç oglany bolmalydan. Kanun oglany bolmalysan. Ýöne Hazreti Zekeriýa Allahu Teala Hazreti Ýahyany berýär. Onda pygamber dedi goýa täze. Näzire bolup şun ýanak boldy, pes näme? Ganun diýen zat Allahyň goýan zady. Islese ganuny ýörütdi, islese döwýe goýberýär, ganuny ýörütmeýär o ganuny. Nädip Hudaýyň adyny tutmalydygyna bir ganymat bir näme etdik. Bismillah diýdik. Allahyň 99 däne ady bar. Näme diýip şu 99 adyň içinden bir nokta bar. Näme diýip şu 99 adyň içinden Allah diýen ady goýupdyr. Bismillah Allah diýen ady goýmaly diýipdir. Bir näme diýip şeýle? Muny indi ulamalarymyz aýtdy biziň Allah diýen at diýe hiç wagtda taryhda Hudaýdan başga zada goýlan zatda atda. Hudaýdan başga hiç bir zada hatda buta da Allah diýip aýdylmandyr. Ilah diýipdirle botlara Allah diýlen ýer ýok. Allah fakat Hudaýyň öz ady, has ady. Ondan da Allah diýeňde, Allah diýen at tamamy syfaty kemaly, kamyllyk syfatlary. Bir zadyke Hudaý boljak bolsa, şu syfat şonda bolmaly. Şu syfatlaryň hemmesi şonda ba diýip aýtdygy. Allah diýeni bir zat ba, şu zatda tamamy syfaty kemal ba şu zatda. Şun ýanok bir at, şu manyly at. Ýogsam eger biz Allahyň meselen ryzkyndan istifade etjek bolsak, näme diýmeli? Bismirrazzak diýmeli o sada. Ha Hudaýyň ryzk berýän diýen adyny tutmaly bolýar. Ýa meselen Hudaýyň başga zatlaryndan istifade etjek bolsak, gudratyndan istifade etjek bolsak, Bismil Kawi diýip aýtmaly, Bismil Kadyr diýip aýtmaly, ha gudratly, güýçli bolan Hudaý diýip aýtmaly. Ýa doga etjek bolsak, Bismil Mujib diýmeli, dogan kabul etýän Hudaý diýip aýtmaly. Bismil Nafi diýmeli, eger nef aljak bolsak, her zatdan çürin bir adyny tutmaly bolardyk. Ýöne sen Bismillah diýende, Bismilkawi, Bismirrazzak, Bisminnafi diýip durmak gerekkä. Hemmesini şu Bismillah diýende özi gazaýa şu Hudaýyň tamamy atlaryna sen tebessül eden ýanak bolýaň. Ol edamasynda Ar-Rahmanir Rahim. Näme diýip bular ýada berýetdi bize? Ýa azalla aýtdyk, Ey bendäm, indi sen dünýäň bejermekliginiň garadadyny ýazyşdyň men bilen, janyň malyň şu ýolda goýjak diýdiň. Sen hata edäýen käde wagtla. Bular bil ki, men rahmatym badyr, men bagşlaýanlarym. Ey bendem, sen bu abzarlary iki istifa etdiňinde Hudaýa sen hyzmat etjek bolup, e, janyňdan hyzmat etjek bolýan janyňy sana men berdim. Janyňy men berendirin. E, malyňy men berendirin, mulkyň men berendirin. Sen ýerden wajibat bermeli, malyň men berdim ki sana, o ýeri men berdim. O ýeri men gögertdim. Sen mal-gara saklap-da oň wajibatyny, zekatyny çykarmaly bolýaň. Ony men berendirin saňa. Ha, Rahman dünýäde tamam mahlugatyna nygmat berýän diýdi. Tamam mewjudaty dünýäde nygmat berýän diýdi Rahman. Bas näme? Ýada beri etdi. Birden-de eliň titrämesin ha ýaňky wajibatyňy berjek bolaňda. Birden-de güman edäme özüňki muha diýip kullen. Ha hemmesini men berendirin. Ey bendem Ar-Rahim de edamasynda gelýär. Beýdennem hytmat et, kyýamatda hytmat edenlere fakat nygmat berýändirin men, onda ýada ber ýeke saňa. Bäs näme? Azajyk bir hulasaja jumla bilen bize hemme zady Mesiriň gynlygyny, hemme zady sen ihtiýarynda goýanyny, ahyrda saňa padaş berjegini hemmesini açyklap berýär saňa. Bir insan Ynsanda iki nöw bolýar diýip aýtýar Allah Tagala. Ýartylary bar. Eý bar Hudaýa, bize fakat dünýäni ber diýip aýtýarlar diýär. Eý dünýäni berseň bolýar diýip çagyrýarlar diýär. Ol adama men dünýäni bererin diýär. Ýöne oň isleýän mukdarda-da öz isleýän mukdaryny bererin diýär. Ahyrda ahyratda-da oňa hiç bir peýdaýy bolmaz diýär. Ahyratda hiç zat berilmez oňa diýär. Ýartylarda bar diýär. Eý bar Hudaýa, maňa dünýäni ber, ahyratda ber diýip aýdar diýär. O musulman bende, men oňa dünýäni bererin, ahyratda bererin diýýär. Dünýäni ber, ahyraty ber diýeni, dünýäni alaňda soňra namerdi etmeli o ýerde Hudaýa. Hyýanat etmeli. Berdimi? Indi sen Hudaý ýoluna sarp etmeli ony. Hudaýyň ýoluna öwrülip bermekligini de bilmeli o tada. Şony bilseň, o zaman ahyratda saňa bererin diýip aýtýar. Indi dünýäde pesdäme kafir adam Dileýe, dileşine görä-de Allah Tagala goý bu dünýäde hoş geçirsinler. At-dünýä sijnul mu'min we jennetul kafir. Dünýä diýeni musulman adamyň zyndanydyr. Musulman Allah Tagala söýenme dert bererin diýär. Musulman adamyň dünýä zyndany, dert çekmeli, kynçylyk çekmeli, Kuran içinde sen. Bişirýe seni, sowuk suwa salýa, seni bir adam bejerýe senden. Dünýä musulmanyň zyndany, kafyryň-da behişdidir dünýä. Şonuň ahyratda bir haýry ýok, ahyratda bir paýy ýok oň. Goý dünýäde hoş geçirsin. Bes näme? Dünýäň eger Allahyň ýanynda bir çybynyň gana diýanjak bir erzesi bolsady, onda Peygamber sallallahu aleyhi onda Allah Teala kafirlere bir owurdum suw da bermerdi dünýäden diýip aýtýar. Erzesi ýok bolansoň berýändir olara diýýär. Rahman, tamam mahlukata nygmat berýändir Allah Taala. Hiç zatdan nygmatyny kesýän nädir? Aý sen nygmata şükür etmediň diýip, ony demiň kes gatylyp goýberýän nädir? Aý sen kafir bolduň diýip, demiň gat etýän nädir? Belki beterräk de berýändir istidrasdan çürim käde wagtla. Goý günä üçin sen üçin diýip. Oý dünýäde hoş bolsaň bol diýip, berýändir dünýäde. Ýöne ahyratda olara hiç bir paý ýok. Ar-Rahim ahyratda faqat Mömin adamlara, öz islän adamlaryna, mömin adamlara nygmat berýändir. Her bir adama nygmat berýän nädir? Allahu tebaraka we taala şu mowlukda aýtýar: "Elhamdülillahi tamam hamd tamam öwmeklikle Hudaý üçindir. Allazi ol Hudaý ki lehu şol üçin ma fis semawati we ma fil ard. Asmanlardaky we ýerdäki zat bolan zatlaryň hemmesi Hudaý üçindir. Ve lehul hamdu Ýarylaň zehinine, ekserem juwanlaň zehinine gelýär. Bir möhüm mesele şu. Kän adamlar-da şun bilen giriftar bolup, şun bilen mesjitlerden, zatlardan gaçýarlar, dini merkezlerden, zatlardan gaçýarlar. Namaz okymadan hatda gaçýarlar şuň üstünde. O-da näme? Men Hudaýa günah edip bören adam. Men bir asy adam, Hudaýymy tanymaýan adam. Aý namazymy dogry okaýamak, arazamy dogry tutamak. Men näzire utanman Hudaýyň gapysyna baryp, Hudaýa ýalbaryp, Hudaýyň adyny tutaýyn. Şu soal bolýar, käne wagtda soralýar asyny. Men äbir günä edip bören adam, aý Hudaý dagy meni tanyjakmy dagy diýýär käde wagtlar. Men diýe öwrüle geldiýä saňa. La taqnatu min rahmetillah. Innallaha yagfiruz zunuba jami'a. Bi tahqiq Allahu tebaraka taala hemme günäleri bagyşlaýandyr diýýär. Hemme günälerden geçýändir, gorkmada gela gapyma diýip aýtýar. Bir insan eger utanjak bolsa, utanjak bolsa, men günä edendirin diýip utanjak bolsa, onda o Hudaýyň mülkünden çykmaly bolar. Sen bir adamy hyýanat edip-de öýünde ýaşap ýöň ahmyň. Hyýanat etdim diýip-de öýünde ýaşap ýöň. Hudaýyň nygmatyndan istifade edip otyň ahym sen. Onuň nygmatyndan da istifade etme. Bu şeýtanyň waswasasy saňa. Şeýtan seni daşaltýar. O taýsyny gözüň öňüne perde çekýär sen. Kökezme ýeten Hudaýyň mulkunda ýaşap ýöň, ýeriniň ýüzünde ýaşap ýöň. Hudaýyň beren nygmatyndan istifade edip böň. Bulardan utanmaýaň. Gelip-de Hudaýy mäziret haýy etmeli bolanda utanýaň. Eý Hudaýa meni bagyşla diýmeli bolanda utanýaň mende. Hem men bir ýalňyş edäpdirin, men bir günä hata edäpdirin. Meni bagyşla diýmeklige utanýaňmy? Bi insany näme şeýtanyň etdiýen waswasalary, menfi berýän mowuşlary bula. Şeyh Abu Said Abul Hayr Ulukan awliýalaryň biri Eý bendäm öwür-le gel diýýär. Eger sen kafir-de bolsaň, eger sen ateşperest-de bolsaň, eger butperest-de bolsaň, ýene öwür-le gel meň gapyma diýýär. Bir gel-le toba et diýýär. Biziň dergahymyz, biziň gapymyz naumyt bolmaly ýer däldir. Hiç wagtda naumyt bolma diýýär. Şondan üçin hem biziň etigadymyzda, şu ähli sünnetiň etigadynda bir adam Hudaýdan naumyt bolsa kafir bolýar diýip aýtýarlar. Hiç wagtda Hudaýdan naumyt bolmaly. Sad bar eger toby şekasti bazar. Bir günüň içinde 100 gezek tobaň dewam bolsaň diýen öwrüle gel. 101-nji gezek ýene tobaň etsen. Hiç wagtda Hudaýdan naumyt bolma diýip aýtýar. Allahu tebaraka taala Ar-Rahmanir Rahim diýe şony ýadymyza salýar biziň. Eý bendäm Rahmandyryn. Utanama, gaçama, naumyt bolama, nygmatym kesýän nädirin, gel toba etde dur diýýär saňa. Men gafymdan gaçyp gitme, başga gitjek gafym ýokdur diýip aýtýar. Ýene men özüm seni bagşlajakdyryn diýip aýtýar. Sen her ýerden, her haçan Hudaýyň dergahyna garşy geljek bolsaň, bir öňünçä şeýtanyň waswasasyndan Hudaýa penah getir. Auzu billahi mineş şeýtanir rajim diýip Pygamberle masum, pygamberle hiç wagt günah etmeýär, ýöne beýleki adamlar günah edip bilýär. Mümkin zat, şoň sen bedeniňde şahwat diýen zat goýlupdyr. Allah Taala günah etdirmejek bolsa şahwaty goýmardy wujudyňda. Goýupdyr, ýerinde günah geljegini bilip goýýar ony. Hiç wagtda pes Hudaýdan nawmyt bolmaly. Bir ene Bir enäni görýäňiz şu wagt. Ogluny ne kadar gowy görýär. Bir wagtda diýe bir ýerde Peygamber Aleyhisselam da leşkerkeşi edip gitdiler diýe bir ýerde gezip gördüler. Şonda sahabalar otytdy diýe daşarda gördüler bir ene ogluny ýitiripdir. Oglanynyň yzynda selfip be ondan oňa ýörtüp börem bolmaly tapman oglanyny ýitiripdir tapmammy aýlanyp be şeýtirip. Şonda heýran galdylar. Bir iki gün soňra sahabalar gördüler diye o ene o başdan gelýä oglan bu başdan gelýä bir birini görüp de şondan ýörtüp gelip oglanyna ýykylma oýlap ýörtdi şeýtirip ýolla diye barşyna bir birini gujaklap aglama durdylar diye. Ýüregi ýumşak sahabalar muny görüp ola da aglama durdylar. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey sahabalarym, näme aglaýaňyz siz?" diýdi. Onu ola aýtdylar, "Ya Resulullah, görýäň bu ene näde oty oglanny? Ne kadar ene rahimli, ne kadar gowy görýär oglanny?" Şeý diýip aýtdylar diýip, biz de şoňa zydaman agladyk diýip, şulan bolup durşuna. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diýe, "Ey sahabalarym, aýa şu ene şu oglanny getirip oda oklap bilermi?" diýip diýe. Şu oglanny oda oklarmy şo diýip aýtdy diýip Peygamber sallallahu Şonda ýok Resulullah, hiç bir enede gelip oglanyny odaklap biljekmi diýip aýtdyra diýip sahabalar. Şonda Peygamber sallam aýtdy diýip, Allahu tebarek we taala bendilerine şu eneden nagdy mehri barrak diýip aýtdy diýip. Şu ene wagty oglanyny odaklap bilmeýi Allah nädip gelip bendesini odaklasyn diýip. Sen bir azajyk geldi özüň hemme tetde Hudaýyň gapysyny ýykyl. Hudaý nädip seni odaklasyn? garyndaşy bilen, eje-atasy bilen, dogany bilen, şuny ýaly amuleri bilen gatnaşsa, arasyny gat etmese, men-de şoň bilen irtibatymy best ederin. Wa men qata'aha qata'tu, her kim gelip-de şony gat etse, men-de gat ederin diýip. Bes enäň rahimi, enäň oglanjaýy, şuny ýaly Hudaýyň faqat adyny alypdyr, rahimden bir at alypdyr. Hazreti Halid ibn Walid. Halid ibn Walid diýeni Irany Rumy hem ýer feth eden adam şu. Hazreti Abu Bakryň wagtynda Irana garşy gaýdyp feth edip, soňram gelip Ruma garşy gidip, o taýda ne gadar ýerler feth eden şun ýanak bir batyr edermen adam Hazreti Halid ibn Walid. Bir mejusi gelýär, Hazreti Halid ibn Walid aýtdy, sen bir nişana kökezdi, men diniňiziň hakdygyny bileýin diýýär. iman getirjek sizin diniňiz. Eger sen maňa biraz kömek edip bilseň diýýär. Şonda Hazreti Halid ibn Walid aýtdy, maňa semme gatil getiriň diýýär. Semme gatil diýeni bokurdagyndan geçmäkä öldürýär adamy. Bokurdakdan siyanol diýip aýtýarlar şu wagt. Bokurdakdan geçmäkä adam öldürýän sämdi. Getirdiler bir käsäň içinde He, şo sen täretin gylyp bolynçaň, istirahat etmäni durman saňa sogap ýazyp durýandyr diýip aýtdy diýýär. Bismillahi we elhamdülillah diýdi. Aýt täretin öwünde Ferişteler sen şu täret gylyp bolynçaň durman saňa sogap ýazýarlar diýip diýýär. Wa iza gashita ahlaka faqul bismillah. Zenanaň ýanyna baraňda da bismillah diýdi aýt diýýär. Näme diýip fe inna hasaladaka yaktubuna lakal hasanata hatta tagtasila min al janaba. Şondan Şo bismillah diýip baranyň hatyryna perişdeler tä sen şo goş dediňçe saňa ýekpere sogap ýazyp durandyr diýip aýtdy diýip Peygamber sallam. Fa in hasala min tilkal waqiati waladun. Eger şondan saňa bir ogly bolasa, bir ogluny bolasa şondan çürim, onda näme? Kutiba laka min al hasanati nafasa zalikal walad. Şo oglanyň çekýän demleri, tek-tek demleriniň mugabeline saňa sogap ýazylyp durar diýip aýtdy diýip Peygamber sallam. Pygamberiň aýdan kepi şek etmeli kepde. Hudaýyň taýyt eden pygamberiniň aýdan kepi hiç wagtda alynmaýan pygamberiň kepi täş oglanyň tekdeki nefesleriniň mugabeline sana sogap ýazylyp durar diýdi. Ondan soňra we bi adadi anfasi aqabi Kana tahuran li tilka al a'da. O fakat şu elaýagyny ýuwan adam bolar. Arassalar şu taran namazdan çürim taýýar bolar. Wa men tawadda wa zakara ismallahi ta'ala Ýöne her bir adam gelipdi bismillah diýen bismillah diýip de täret kylasa, kana tahuran li jami'i badani. Onda hemme bedenini on ýanak sogap bolar diýip aýdypdyr. Eýne suwa düşen ýanak sogap berler saňa diýdi. Ýene bir hadisde gelýär, Şu mowretde bir järýan aýtjak, ondan soňra inşallah gürrüňimiz tamam bolar. Hazrat Isa bir gün bir ýerde iş düşüp barýanmyşdyk, bir gabryň deňinden geçipdir. Şonda görýä, gabryň içindäki adama azap berilipdi. Azap berilip duranmyş ol adama. Şonda Hazrat Isa geçjek etýä, iş sagadyny etýä, öwürlik gelýä, öwürlik gelýä, gaşy gabryň deňinden gelýä, gelende görýä, rahmat fereşdeleri şu gabryň içinde du, Ol adama behterin nygmatlary getirip durlar. Beheştin nygmatlaryny getirip durlar ol adama. Heýran galýar Hazrat Isa. E bar Hudaýa näzire bolýar? Ýaňjady men geçip barýardym, azap çekip durdy. Indi näzire we rahmet bolupdy, näzire magfyrat bolupdy bu adama diýip aýtýar. Şonda Allahu tebaraka taala aýtdy: "Eý Isa, eý bendäm, eý rasulym, eý pygambarym, şu adam aýrylmaka zenanasynda bir oglan galypdy şu adamdan. zenanasyna buýrupdy, Eý zenanam, şu oglanym bolsa, şuny mekdebe berewer. Şu oglanym gelsin, okysyn, dinini öwrensin. Şeý diýip aýdypdy, buýrupdy zenanasyna diýe. Ýöne özi günäkär adamdy diýe. Bu günäkär adam bu taýda azap çekip dutdy, ýöne indi ogly geldi, ulaldy, ýaşy ýetdi, ýedi ýaşady, mekdebe bardy.